بسم الله والحمد لله و والسلام على رسول الله و بعد خوب درس هم از کتاب فقه میسر در باب هفتم باب هفتم در باب غسل غسل یعنی آبازی کردن بعد از جنابت غسل آبازی کردن میگن اما غسل ششتن میگن ما در زبان عربی غسل است به معنی ششتن غسل الیدین ششتن دو دستا وهم همچنین غسل هست غسل به ضم غین یعنی آب بازی کردن غسل خب بفرما خب الباب السابع في الغسل خدمه خانم وفيه مسائل المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله مسألة أول در معنى غسل وحكم غسل والدليل غسل ما غسل چه معنى داره و چيست چیست و دلیلش از قرآن و حدیث بجد معناه معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا وهو تمام غسل الجسد كله غسل ده لغات مصدر است از فعل غسل يغسل از باب فعل يفعل مصدرش دتاي يكون غسل ويكون غسلي غسل فقها به خاصش کرده که غسل ششتن میگن غسل آوازي کردن میگن وهو تمام غسل الجسد كله يعني اورا پر شستن جسد ایرا غسل میگن همه جسد ششتی ایرا نامش غسل میگن اگر دست ششتی ایرا نامش غسل میگن به فتح خو خب، غسل تجکید آب بازی بگن، و معناه شرعا تعمیم البدن بالماء او استعمال ماء ماء طهور في جميع البدن على صفه مخصوصه على وجه التعبد لله معناه شرعی غسل تعمیم البدن بالماء تعمیه به معنای کامل کردن بدن به آب میگن یعنی آب را در بدن جاری کرده تمام بدن را جاری کردن عام کردن بدن به آب یعنی پر کردن بدن به آب یعنی چی یعنی شستن تمام عضو در بدن به آب یه بعد بودیم گفته است که یا استعمال کردن آب پاک در تمام بدن به صفت مخصوص به طریقه ای که از پیامبر صلی الله علیه و سلام آمدگی هست صفت مخصوص قتی وجه تعبد الله به وجه بدبنیتی نزدیک شدن و عبادت کردن الله ای گفتیم در همه عبادت وجه تعبد شده یعنی وجه تعبد یعنی نیت داشتن برای عبادت کردن اگر افتابازی بازی کنیم خاطر این ای چی فرق داره فرق کلان داره یعنی مثلا وجه تعبد بوده و نبوده مثال مثالش بگو آوازی به طهارت و به طهارت مثالش به نیت و به نیت مثال مثالش بگو مثلا همین خیلی که یه آدم جنوب بود در بالای کپر بود که در دوری خوب او بر به یاد که جنوب بود خوب چی میشوه مذهب حنفی و بعضی علما میگن که به همین دیگه جانب پاک شد برای که مقصد ترک کردن بدن بود تمام قتی بدنش تر شد و به همین شد جنابتش پاک شد لیکن قول صحیح قول جمهور علما و ادله حدیث آیات دلالت میکنه که این آدم جنابت حال قاق شدگی نیست برای چی برای انما الاعمال بالنیات هر یک عمل به نیت نیت شرط در عبادت در هر یک حکم شرعی نیت باید داشته باشه خب چیکار میکنیم آدمی که دو غلطید اگر رفت و پیش غلطیدن نیت کرده باشه و دهن و بینیش عبارت در دوری آو شوش به همی پاک میشود اگر رفت نیت نکرده باشه یک بار دیگه ضروره که ای سری نو به نیت ده آو بدرویه یا اینکه او بگیره تنش ده تنش پالی ترک کنه ترای یا بار باید ترک کنه چرا زیر نیت در غسل یم یک از شرط ها های خب امی قفر داره ده على وجه تعبد الله یعنی به عبادت کردن الله ای به حد شرط ده یعنی برابر یعنی عبادت تورات هم میکنه مثلا تورات هم میکنه او را صورت هم گفته بودیم یا آدم مثلا فرزند تارت یاد میته تارت یاد داده سه که مثلا اول نخید ده بسم الله میگوی دستات میشوی دهن تا بینی تا خلاصه کلام تارت کامل کرد این بود که از آن گفتن خب در این حالت طهارت پدر صحیح هست نه رفیع میگه بله صحیح است خب لیکن جمهور عالم ها و صحیح همینه که طهارت پدر صحیح نیست چرا برای نیت نداشت در وقتی طهارت کردن این فقط نیت تعلیم دادن فرزندش به داخل بنابر ضروره که سر نو نیت کنه و طهارت کنه این راجحه بله انما العمل بالنیات قواعد شریعت اسلامی همین طلب میکنه که هر چیزی با نیت وابسته است خب معنی ش... طهارت گفت معنی غسل همین غسل در لغت به معنی ترک آب بازی های در توی تاجیکی و در شریعت کامل بدن به بنیت کردن و بدن پالی آب قطعی ترک کردن های. خب معلیف میگه که حکمه والغسل واجب اذا وجد سبب لوجوبه غسل میگه واجبه بله یعنی شرطه که آدم باید آب بازی کنه حتی خصال مؤمنا هست اذا وجد سبب لوجوبی اگر رفت سببش باشه برای واجب شدنش اگر سبب باشه مثل آدم جنوب شد وای در حالت غسل واجبه قول تعالی و این کنتم جنبا فطهروا الله سبحانه و تعالی میگه اگر شما جنوب باشه پس آب بازی کنه طهرو معنی پاک کردنی به آوا میگن فطهروا یعنی آب بازی کردن میگن بدن را پاک آب قطعی تر کردن بجدوى والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه وحديثه حدیث ورش که وارد است در كيفية أوبوزي كردن از چن عدد از صحابه ها از پیامبر صلى الله عليه وسلم صفة صفت وضو را نقل کردن مؤلف میگه همه اي حدیث ها دلالت میکنه بر واجب بودن آبوزی به بخاطر همین آدم جنوب شد واجبه که آبوزی کنه فقط واجب شدن به چی واجب برای برای چی بازی میکنی؟ برای مثلا نماز خواندن لیکن جنوب گشتن این به حد گناه بزرگ است اگر رفت جنوب باشه نماز نخونه خب البته ها میگن کسی یه نماز ترک کنه کافر میشود لیکن خیلی گناه حتی میگه جنوب گشتن صفت یهود و صفت یهود است میگن و همچنین جنوب شیطان نزدیک نمیشود و محبوبی به در شیطانه خب این بود حکم غسل حکم غسل چی بود وقتی که سبب پیدا شد یعنی اگر انسان جنوب باشه واجب این آبوزی کردن موجباته خب اكو موجبات یعنی چیزهایی که غسل ده واجبه چیزهایی که غسل واجب میکنه چی چیزا ده غسل واجب میشه کی غسل کردن واجبه یعنی میگه واجب الغسل لاسباب الاتیه غسل واجب است اگر سبب های آینده باشه چند سبب از ذکر میکنه میگه همه چیزا که شد در این حالت غسل کردن میگه واجب است خب یکم سببی که غسل واجب میکند خروج المنی من مخرجه بیرون شدن منی نطفه یعنی بیرون شدن منی من مخرجه از جایگاهش همین خودش واجب کننده غسل برآمدن منی از جای منی برا خواه در بیداری باشه خواه در خواب به حد مهمه خواه در بیداری باشه به هر سببی که باشه نباشه سبب یعنی خود مثلا در خوابش احتلامی شده باشه یا به دست خودش حلال کرده باشه اگرچه به دست حلال آرام کردن حرامه لیکن غسل واجب بشه حتی خاص زنا کرده باشه ولی عیاد بالله زنا حرامه لیکن با آبوزی واجبه خب میگد یکی از سبب های واجب شدن غسل میگد بیرون شدن منی هست خود در خواب و خود در بیداری فقد أكشعت وفميك كذا وخوجبه ويشترط أن يكون دفعا بلذة من ذكر أو أنثى وشرط اسمگت برای واجب شدني غسل و مني آمدن منی بد شرط ایکون دفن دفقن یعنی باید دولینی داشته باشه یعنی يعني بيت بپره بلذت یعنی دیم شرط بلذت باشه يعني به شهوت و کیف کردن این وای اگر منی همین دو شرط نباشه در این حالت غسل واجب نیسته یعنی آدم کسل باشد ای کسلی منی براود مثلا به یکم کیف کردن و به یکم پریدن منی خب منی براود یا که آدم چیزی وزمی نهوچ کرد میشوم تری چیزی وزمی نهوچ کرد منی براود مثلا اما آبی چسب منی داخل تعریف است تقریبا اینجا منی برآمدن آب غوث را میگن چسبکی که به شهوت و به لذت میبره خواه از مرد باشه میگوید خواه از زن من ذکرین او خواه از نرینه باشه از مادینه در این حالت وست غسل کردن واجب است زیرا الله میگه و این کنتم جنوبا فطهروا اگر رفت شما جنوب شده پس آب بازی کنه و همچنین ولی قول صلی الله علیه و سلم علی علی اذا فضخ الماء فاغتسل حضرت پیامبر صلی الله علیه حضرت علی را گفتن وقتی که آب پرت پراندی فداخه به معنی پرانده نمیگن پریدن آب از آلت مقصود در اینجا منیه یعنی وقتی منی برآمد تختصیل پس آب بازی کرد منی به هر سبب بشه باشه پرید پریدن شرط و لذت داشتن بله شرط خوب میگه و ما لم يكن نائما نحوه و ما لم يكن نائما نحوه فلا تشترط لذه انا بعد میگه که مادام مادامی که خواب نباشه اگر افتادن خوب خواب باشه بعد حالت لذت چرد نیست برای و یاد نداره مثلا شیطان فریبش کرده به قول تاجیکی یعنی احتلامی شده است در خوابش یاد نداره لیکن خیست که منی هست چیکار میکنه در حالت واجبه خواه زن باشه خواه مرد خوبی موضوع میگه گفته است لان النائم قد لا يحس به شاید گفته است نائم احساس نمیکنه آدم خواب احساس نمیکنه مثلا احتلامیش یادم نداره یا احساس نمیکنه به لذت کس که مثلا منی برآوردگی در حالت واجب غسل کردن برای چی به چی دلیل ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وهذا كله مجمع عليه بله میگه به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد وقتی که پرسیده شد پیامبر صلی الله علیه و سلم که آیا واجب است بزن آبوزی کردن وقتی که احتلامی شوه احتلام یعنی در خواب دیدنی تاجیکی شیطان فریب کردن میگن همین احتلام رو میگن یعنی در خواب دید که مثلا چی کرده است هم خوابگی و اینوی قال نعم اذا رأت الماء پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن آره گفتن غسل برای زن هم واجبه لیکن به شرطی که اذا رأت الماء آب ببینه آب ببینه یعنی معنی برآوردگی باشه اگر منی زن ای مرد چی فرق داره یعنی مرد گفتیم چیزی غوث آب غوث چسبک و از زن میگن تنکی زرد است تنک از غوث نیست میگن فقها خب همه میگه اجماعی هست یعنی اکی اکی صورت مسئلهش یکم حالتی که غسل کردن واجب است بیرون شدن منی خواه در خواب باشه خواه در بیداری لیکن به شرطی که به لذت باشه نه به بیماری به شرطی که پریدگی باشه نه اینکه خیلی هم باشه خب لیکن آدم به لذت بود و حالت قبید مثلا منیش بعد آیسته حساب برامد مهم که ای همون اصل برآمدنش که پشت هموجا به قوت برآمد همو شرطه این شرط نیست دولت به سخت میپره یا نمیپره دولت نیداره یا نه خب خواه مرد باشه خوازن بله خواه مرد باشه خوازن زن خب آدمی خواب دا خواب دید خواب دید که در خواب هم خوابگی کرده لیکن خیز تر نیسته آبازی واجبه نه آبازی واجب نیسته برای چی برای شرطه که آبا ببینه اگر رفت آدم عکس باشه خواب دید خواب کرد و لیکی به یاد نیست که در خوابش یکم کار کرده لیکی خست که مثلا منی برآوردگی گفت واجبه بله بعدی موضوع بفهمید اگر رفت در خواب اگر هم خوابگی هم کنه لیکی منی نباشه از خواب بدون شد غسل واجب شدگی نیست عکسش چی اگر رفت یاد نداره که خواب دیدنه خیست که مثلا ترای در این حالت واجبه آوازی کردن زن چی حکم زن همیه اگر رفت دید از خواب خیست که آب داره ننی برابر است اینو مثلا در این حالت غسل کردن واجب است فقط حنفی میگن که زن در هر ده حالت واجب است حنفی ها میگن خواه میگن که اگر رفت تو آب ببینه نبینه میگه واجب است شاید میگه منی برآمده است و با گشته در آمده گفته ده فقهای حنفی هم خیلی میگه در کتابشون هم هست لیکن راجع همینه که خیلی است. پیامبر صلی الله علیه و میگه که نعم اذا رات الماء آره غسل برای زن واجب است وقتی که هنگامی که به شرطی که آب منی را ببینه اگر رفت ندید تمام غسل واجب نیست اگر چی مثلا یاد داره که در خوابش چی پیش شد خب این بود مسئله چی مسئله اول چیزهایی که آدم غسل واجب کرد خب برای حرام برآورده که باشه منی را خب برای حلال خود خب، در رمضان باشه خود خب، در غیر رمضان خب در همه حالت واجب است غسل کردن یعنی بعد از در بعد از آوازی غسل پرده واجب است بعد از بیرون شدن یعنی منی یکم چیز همین خب دیوم چیزی که غسل کردن را واجب میکند دیوم چیز میگه تغییب حشفه ذکری كلها او قدرها فی الفرج این لم يحصل انزال بلا حائل این موضوع همین همین چیز هم سبب واجب شدن غسل میشود شود تغییب یعنی غیب زدن و نابود شدن و داخل شدن حشفه سری آلات ئۆڵەتە حشفت الذكر یعنی سری آلات غائب شدنی سری آلات کلیها همش أو قدرها في الفجر يعني أول إقاش یعنی داخل شدني آلات خو همش باشه خو نیستش باشه خو بعضش به هر حال در حالت غسل واجبه میگد و این لم يحصل انزال بلا حائل اگر چه میگه انزال هم نشده باشه اگر چه منی هم نبراره با مجردی حالت را در فرج داخل کرد به همه غسل واجب می شود خب در این حدیث است بله در این حدیث اگرچه بعض صحابه حدیث نرسیده بود مخالف خلاف کرده بودن لیکن راجح و قول جمهور حتی بعضی میگه اجماع است که همین چیزا واجب میکنه یعنی این موضوع چی است داخل شدن آلت مردانه در فرج زن اگرچه من نبرورد در این حالت هم غسل واجب است بله بلا حائل يعني باشا تیگه گوچیز نباشه مانعی نباشه بیا گونچی خوب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربعة ومس الختان الختانة وجب الغسل برای پیامبر صلى الله عليه وسلم سلم میگه اگر رفت مرد بشیند بين شعب بين شعب الاربعه يعني بين چهار پای زنده مقصود دست و دو پا وقتی که زن مرد میگه در همینجا 26 مقصود اینه که و الختان الختانه و ختان اول یعنی رسید ختان یعنی مقصود سری آلت سری آلت مرد در آلت زن در آمد و رسید وجب الغسل پیامبر صلی الله علیہ وسلم گفتن که وجبه غسل و بعضی روایت آمده است و این لم ينزل اگر چه منی هم نبراره و بعضی صحابه یه حدیث پیامبر صلی الله علیہ وسلم است که الماء من الماء یعنی آبازی کردن به شرطی او ببرایه یکی حدیث منسوخ است و این حدیث صحیح است که اگر حدیث مسلم اگر چه منی هم نبراره وقتی آلت در آلت در آمد به همین غسل واجب میشوه خب این موضوع هم به حد و باید یعنی آلت مرد اگر رفت در زن داخل شد یک بار داخل شدنی یعنی سرش در آمد به همین غسل واجب میشوه خب منی ببراره خب نبراره یکم خب اگر رفت و به قول اگر رفت و این آلت در این آلت بشکه تمام ندراوردگی آلیما میگن احتیاط همینه غسل کنه لیکن غسل واجب نیست مجرد شکیدن غسل اگر رفت معنی نبرما باشه در حالت غسل واجب نیست لیکن اگر رفت آل سری حالت درآمد در این حالت غسل واجب است میگه که لكن لا يجب الغسل في هذه الحاله الا على ابن عشر او بنت تسع فما فوق قول الفقهاء است که میگه لیکن غسل کردن در این حالت واجب نیست یعنی داخل شدن آلت در آلت مگر اینکه بچه فر باید اگر پسر باشه باید ده ساله یا بالا باشه و اگر دختر باشه 9 ساله یا بالا باشه اکی چی معنی داره یعنی آدمی باشه که به بلاغت رسیدگی باشه میگه بعد در این حالت غسل کردن واجب میشوه چی منی نبره برای اگر افت ای معده باشه در این حالت مثلا منی نداره و همچنین مکلف نیسته یک وقتی که از ایب ده ساله بالا یا که قول فقها البته به هر حال همه خیلی میگن که اگر بچه باشه از ده ساله بالا بالا باشه اگر اصلا معلوم شه 8 ساله باشه اگر رفت همین کار کرد غسل واجب شه نه واجب نیست حالت مثلا فرج زن داخل کرد و غسل واجب نمیشه اگر چی گناهگار میشه مکلف که نیست گناهگار نمیشه ولی که تعذیر داده میشه آداب داده میشه یکم شپلاق زده میشه تا اینکه این کار احمقیش دیگر نکنه لیکن حد زده میشه نه حد هم نمیشه گناهگار میشه گناهگار نمیشه غسل واجب میشه غسل واجب نمیشه اگر نه سال و 9 ساله و 8 سال اینو خلاصه کلام که همین یکی از سبب هایی که غسل واجب میکنه داخل شدن سر داخل شدن آلت بعضش یعنی سرش یا اینکه بعضش یا همش در فرج زن چی منی هم بیرون نکنه چی منی هم نبره غسل واجب میشه دلیل دلیل هست برای حدیث صحیح هست حدیث مسلم که پیامبر صلی الله علیه و آله غسل واجب است اگرچه منی هم بیرون نکنه خب بود دیم چیزی که سبب غسل واجب شدن یکم منی برآوردن دیم آلت را در آلت داختن خب اینجا در بخشی که داور شبنه نگفته است و همچنین خواه در فرج زنه باشه یا در دو بر زنه باشه دو بر عقیب است اگرچه حرامه لیکن اگر داخل کرد غسل واجب می شود خب اگر حیوانات ده چی العیاذ بالله این ده اختلاف است بعض علما میگه اگر منی ببراره واجب است و اگر رفت منی نبراره در حیوانات خوبی کرد مثلا کسی در این حالت میگه اگر منی ببرایه ببراره به اتفاق غسل واجبه لیکن اگر منی نبراره اختلاف است راجح همینه که غسل واجب هست خوب سیم چیزی که سبب غسل واجب است ایش در اختلاف البته اسلام الكافر ولو مرتدن یکی از سبب های غسل واجب شدنش او کردن یعنی واجب می شود وقتی کافر مسلمان شود اگرچه مرتد هم باشه این یک از مرتد شد با مسلمان شد میگه واجب آبزی کردنش لیکن راجح همینه که مستحبه خیلی گفته است برای چی میگه لان النبی صلی الله علیه و سلم امر قیس بن عاصم حين اسلم ای يغتسل زیرا میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد قیس بن عاصم را هنگامی که اسلام وارد مسلمان شد اینکه آبازی کنه بله این حدیث درباره صحیح بودن صحیح است لیکن این دلالت به واجبی نمیکنه بلکه مستحبی میکنه برای به خاطر همین قول راجح همینه که این آوازی کردن واجب نیست یگام حدیث صحیح صریح باشه خیلی نیست و همچی از پیامبر صلی الله علیه و سلام و ثابت دیگه نیست که هر یک کسی مسلمان میشد میگفت که کرد مگر اینکه بگه مستحبه خلاصه کلام که در غسل مستحب داخل میشه یعنی چی یک آدم کافر میخواد مسلمان شود میگیمش آوازی که به شهادتین تلفظ این واجب است یا مستحب بعض علما میگه واجب است و جمهور علما میگه مستحب است و همه صحیح که مستحب است زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کسی مسلمان شده نمیگفت که بازی بعضش امر اگه است بله لیکن الله به مستحبی میکنه نه واجبی آیا این غسل شخص مسلمان او مسلمان کافر مسلمان شد یا که مرتد به اسلام برگشت آبازی کنه این قیاس با مرده میکنیم نه البته یکی از حال میخوانیم یکی از سبب های غسل واجب کردن مرگ است یا واجب شده شود خب یکم چیزی که خلاصه کلام سبب های یکم سببی که غسل واجب میکرد این چی بود بیرون شدن منی یعنی منی براوردن دیام داخل کردن آلت در آلت سیام به قول مؤلف این کتاب کافر مسلمان شد یا مرتد و اسلام برگشت در حالت واجبه که آبازی کرد خب چهارم چیزی که غسل واجب میکنه بجد انقطاع دم الحيض والنفاس انقطاع یعنی کنده شدن و قاق شدن قاق شدن زن از خون حیض یا خون نفاس حیض یعنی همون عادت علمی یا به تفصیل همون عادت ماهانه ای که بیماری که برای ها هست خون طبیعی که ماهانه الله سبحانه تعالی مقرر کرده است برای دخترهای فرزند آدم و نفاسی خون نفاس خون را میگن که بعد از ولادت تولد کردن میشه خواه معبیرت سا باشه خواه تولد تب... طبیعی کنه خلاصه کلام هر خونگی بعد از پیدا شدن فرزند تولد شدن فرزند پی پیر بیرون میشه اینا میگن خونه نفاس اینا دانستن به حد مهمه یک کس مثلا اگر رفت و طبیعی نیو قیصری کنن قیصری یعنی مثلا با اپیرات کودک شگیرسن اشکم از فرج مثلا خارج نشد و خون اومد در حالت چه حکم داره همو حکمی نفوس هم میگیره یعنی ای هم حکم نفوس است نماز نمیخونه روزه نمیگیره و همسرش هم خوابگیش نمیتاک هيا تو قخشیدن شد خوب یک کس فرزند اشکمش گرفتن اصلا خون نامد یک قطره نامد نفوس ای نه تمام نفوس نیست از همو همون روز که چیگت نماز خوندن سر میکنه خب عکسش چی عکسش هم همینه یک کس مثلا اگه دوباره فرزند تولد کرد خون اومد در حالت نفوس ای. خب یک کس فرزند پرتافت هیچ حکم داره سختش میگن پرتافتن ایران دونیستش مهمه خیلی در کتاب شاید بیایا در مسئله حیض نفاس یکی دونیستن مسائل فقهی را برای چی دونیستش مهمه برای نمیده یک کس مثلا سه ماه کودک پرتافت چه حکم داره یا دو ماه یا هشت ماه کودک پرتافت مختصرش شبینه که اگر رفت صورت شکل انسانی در درآمدگی باشه این خونی میومگی بعد پرتافتن حکمی حیض داره ای حکم نفاس داره مثلا بعض علوم میگه ماه بالا باشه نه که راجع همینه شکلش شکل یعنی چی اعضاش جدا شده باشه اینا کی میفهمه همون دکتر متخصص ده همون دکتری که همون دایای فرزند میزایده کمپیری که فرزند زایای همون کس بگه که مثلا همین اعضاش جدا دیگه. اگر هر کس نمیفهمش یک مثلا دستش نه حالش مثلا نه مثلا باشه همین خیلی که معلوم شد که حکم انسان داره در این حالت که غالبا ماه بالا این خیلی میشوه در این حالت حکم نفسا را داره یعنی نماز روزه روز نماز نمیخونه روزه نمیگیره شوهرش هم خوابگی نمیکنه مگر اینکه خوک شد تو خوک شده است خب اگر ماه یموها پرتافتی ماه دموها یک قطعه گوشت یا که خونه قطعه گوشت در این حالت ایرا خون نفاس نمیگن خب خونی میگیره چی میگن این خون استحاضش میگن یعنی همی خون آمدن گرفت نماز سمی خونه روزه هم میگیره اگر همسرش خواه هم خوابگی میکنه خب چهارم چیزی که سبب غسل واجب شدن غسل انقطاع دم الحیض و نفاس کنده شدن قاق شدن خون حیض نفاس لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي والنفاس كالحيض بالإجماع بجد دليلش حديث حضرت عائشة رضي الله عنها كيف انبر صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمه بنت ابي حبيش را گفتن که اذا اقبلت الحیضت، وقتی که حیضت آمد فداعی الصلاه حیض که حیض شدی فداعی الصلاه نماز ترک گفتم چه این روزه هم و اذا ادبت، وقتی که قاق شد و تمام شد پوشگش یعنی مقصود بود شد فاغتسلی و صلی پس آب بازی کن و نماز تا بخون روزه هم همه حکم داره خب روزش قضا میداره نمازش نه قضا نمیداره ولی پیامبر صلی الله نگفت که وقضی قضا بدارده مثلا خب زن حیض نفاس شدگی نمازاش قضا نمیداره روزش چی روزش قضا میداره مثلا 5 روز خو... حیض یا 20 روز نفاس شد روزه رمضان در ماه رمضان ده ولی موضوع با میاره به هر حال مختصرش ده روزه هاش قرض میداره اجرام قرضش میداره لیکن روزه را نمازا را نه برای اگر افت نمازا را بداره خیلی بسیار میشه اگر هر ما مثلا 5 روزی 6 روزی اگر افت حیض پنج دقیقه سی سی بار نماز و با جمع شدن مهم که خیلی زیاد میشه به خاطر همین تاثیر علی العبادی در شریعت اسلامی نماز زنها زنهای زنی حائزه و نفاس شده روزه نمازاش قضا نمیدارن خب لیکن روزش قضا میداره به خاطر اینکه در یک سال یک باره ماه رمضان خب همچنین میگه نفاس هم نفاس خونه که بعد از ولادت میاد مثل حیض میگه به اجماع عالم ها یعنی یکی از غسل های واجبه دیگر این کنده شدن خاک شدن زن از حیض یا نفاس واجبه بنی واجبه که باید آوازی کنه تا اینکه نمازاشو بخونه خب پنجم چیزی که سبب واجب شدن غسل آوازی کردن واجبه میگوید الموت بله ایدم صحیح هست خب یعنی مرگ مرگ آمد آدم مرد واجب آوازی دراندنش به کی واجب است به هر کسی که قریبی شاید در پیش شاید واجب چی است واجب کفایه یعنی اگر یک کس آوازی بدرانه ای همه سقید میشه ولی که آدما بدانن و ندارانش گناهگار میشه برابر ششتن مسلمان یعنی آواز دراندن مسلمان مردگی واجب است بغیر کی، بغیر از شهید شهید آوازی درانده نمیشه شود حدیث صحیح هست در عبارت پیامبر صلی الله علیه و خب، یکی از سبب های واجب شدن غسل میگد آوازی کردن باید آوازی درانده شود حتما این میگد آمدن مرگ است به خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله میگد لقوله صلی الله علیه و سلم فی حدیثی آه، غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها وقتی که از دختر پیامبر صلی الله علیه و سلام زینب وفات کردن پیامبر صلی الله علیه و سلام امر کرد زنها را که اغسلنها گفتن ایرا بشویه گفتن او آبازش بدرانه بدر واجب است وقال في المحرم پیامبر صلی الله علیه و سلام در حق آه، اون نفری که در احرام مرد یعنی در حج دنیا گذشته بود پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن که اغسلوه بماء و سدر گوشتید این را بشویه به آب و سیدر نوعی از چیزهایی هست استفاده برده بشه برای چرکه بردن مثل صابون اینو خب اغسلوه بماء و سیدر. وقتی یک نفر در حج محرم بود یعنی در حالت احرام داشت با وجود پیامبر صلی الله علیه و گفتن که آوازش بدرانه بلا وقتی این اجماع است اجماع است که شوشته می شود خب اگه برای چی شوشته می شود بعضی علیمان میگن ها ده بعضی فقها میگن که به خاطر آدم مرد میگه نجس میشه علی که قولشون باطله صحیح همینه که گفته است و ذالک تعبودن این میگه که ات از روی تعبد است یعنی همه ششتن از روی عبادت میکنه و از روی آوازی دراندن مرده مرد, مرد مسلمانی که مرد یا زن اینا ششتنش واجبه نه از روی اینکه مثلا به نماز و خبیث شد و ناپاک شد و این و نه بل كي پیغمبر صلی الله علیه و آله المؤمن المسلم لا المؤمن لا ينجس مسلمان نجس نمیشوه همیشه طاهره همیشه پاک میمونه اگر چه مرده فقط میگه فقط اینا از روی عبادت امر شریعت الله و رسول به همین وادگی است بنابر مبنی بر شخصی که مرد شسته میشوه لان لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقای سببی اگر رفتو میگه که اگر رفتو میگه مردن به خاطر حدث باشه بتارتی و ناپاکی میگه مرد دیگه او مثلا با آوازرانه که زنده نمیشه و که بگمش پاک شد به یه بار شدن که پاک نمیشه اگر بگیم سبب مرگش سبب ای دراندن به سبب نپاکی و بتارتیه هست دراندن که پاک نمیشه چرا زیرا که مردگی خالی زنده نشه که پاک شود به خاطر همین سعی همینه که کشتنی مرده ها برای چی بده سببش از روی عبادت و طاعت امری الله آمده است حکمت چم که ندونی شوشتن بگی حکمت هم که ندانی ششتم بگی خب این بود چیزهایی که سبب واجب شدن غسل میشد یکم بیرون کردن منی یعنی بیرون کردن منی از مخرج از جای میبرامگیش و خب، به شرطی که ذکر کرده خود در خواب بشه خود در بداری دیوم داخل کردن آلت در آلت خواه فرد باشه خواه دوبر خواه عقیب ده باشه خواه پیش دا خواه به حرام باشه خواه به حلال خواه در انسان باشه خواه در غیرش ایوانات در حالت آبادی واجب میشه شود اگرچه منی هم نبراره خب و همچنین یکی از غسل های واجبه به قال معلیف این مسلمان شدن کافر یا برگشتن مرتد به اسلام مرتد بود مسلمان شد ایسر به اسلام برگشت ضروری میگه آبادی کنه واجبه خب چهارم چیزی که سبب غسل واجب میشه این بعد از قاق شدن از حیض نفاس برای این خاص زنای معلوم میشه خاص زنا هست بعد از قاق شدن از حیض نفاس خب پنجم چیزی که همچی واجب است به شک شبه این آمدن مرگ است یعنی ششتن مرده هم واجبه و کی واجبه با بالای مسلمان ها کافر چی کافر ششته نمیشود چیکارش میکنی کافر اگر رفت اولش که کافر رو هم کافر خیلی کافر تصرف میکنن در مرگش در مردش لیکن اگر رفت یگان کافر نباشه که کافر را بگیره بعد در حالت با که نداره مسلمان ها حجت بوده در چقری کنده بپرتن خیلی پرتوتو میشه بالاش دخاک پر میکنه تاری بگویی که کفن بشویشو شو کفنش کنی با احترام و ایرا برده در چقری بکنی با ای طرف برش لحد کرده و ایرا گور کنی با محکم کنی خشتاقتی خشرو خیلی نیست اون هم که یک چقری غارده یا چقری ده هم خیمه پرتایی زیر کافر نجیس است و نجیس با غسل شستن و لیکن مسلمان باشه چی مسلمان ده واجبه خواه کلام باشه خواه میده خواه زن باشه خواه مرد واجبه شستنش و کی برای مسلمان ده خب خیلی واجب است اینا واجب کفایش میگه کیفی یعنی اگر از یه نفر شش از گردن همه ساقط بشه اگر ششتن همه گناهگار میشه اگر دانستگی و در البته اما کسا بودن که این مرده مسلمان شتگی نیست همو گناهگار میشه اما امت اسلامی همش گناهگار نمیشه چرا گناهگار میشه همه در حالی که ندانن کی نوشته مسئله فرض کفایه همین را میگن خب این مسئله شما میگیم اصلا مسئله دیوم فی صفت الغسل و کیفیته مسئله دیوم در که صفت غسل آوازی خیلی میشوه و کیفیت صفات تشغيليه است و چگونه آوازی کرده می شود میگه الغسل من الجنابه کیفیتان کیفیت استحباب و کیفیت اجزاء آبازی کردن میگه دو کیفیت داره یکی کیفیت مستحبی یعنی صفات های مستحبی که اگر این طریق آوازی کنی بهترین ثواب میگیری و مستحب به همه خل آوازی کنی دیم نوع آوازی را آوازی اجزاء یعنی صحیح شدن و پاک شدنش میگن کفایه میکنه که مثلا همه خیلی آوازی کنی به همه شاید از جنابت پاک و اگر چه ثواب زیاد هم نگیری و اگر چه مستحبات هم اجرا نکنی خب اکنون کیفیت مستحبش میگد اما کیفیت الاستحباب فهی ان يغسل يديه ثم یغسل فرجه و ما اصابه من الاذى ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم ياخذ بيده ماء فيخلل به شعر راسه مدخلا اصابعه في اصول الشعر حتى يروي بشرته ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر بدنه حديث عائشة المتفق عليه خب میگه که کیفیتی مستحبی آوازی هست خب میگه که طریقه آوازی مستحبی که سنتی پیامبر صلی الله علیه وسلم آله همین خیلی آوازی میکردن و گراده همین خیلی آوازی کنن ثواب بگیره خب چه خیلی بود میگه هو یک سیله یدی دو دستاشو بشو یعنی دو دست اول ثم يغسل فرجه بعد از اون آلت چپ و ما اصابه من الاذى وان ده که منی رسیده است اینوای همورا شستن خب یعنی تازه کردنی مستحب توجیه میگم اگر مستحب کردن یعنی عقب پیش شستن ثم يتوضا وضوءها للصلاه بعد از اون طهارت میکنه مثل طهارت کردنی نماز مثل طهارت میکنه برای نماز خیلی طهارت بکنی یعنی پر طهارت میکنه تو پوت هم میشه پالی بعد ایسر تای آدم میکنه خوب آوازی طهارت کنه مثل تارتی بر نماز بعد از آن آب را میگیره به دستش آب میگیره دست راست قطی و چپش قتی فیخلل به شعر راس اول سرش میش در سرش آب میریزه به دستش یه دست دیگه قتی چلیکاش قتی تهای موشه مالش میماله دستش می چلیکاش قتی میدازه مدخل ها فی اصول شعر یعنی در مزیر موهاشه ریشه موها دای تعلیم شکده سرشه تهای سرش حتی رویه بشرته تا اینکه برسانه بشره پوست میگن پوست پوست بشر میگن یا رویا هستش به معنی او دادن یعنی رساندن او حتی اینکه همین اوه در او در پوستی که تی سرده هست تگی سر یعنی در تای موهاش ده همو برسه خب طریقه غسل شرعی صحابی هم یعنی ثم يحثو على راسه ثلاثه حثيات حثوا يحثو حثياته او ریختن میگن یعنی او گرفته ریختن سه کف خب بعد از اون میگه بر سر سه او میریزه یعنی سه باری پرشه ثم يفيض الماء على سائر بدني بعد زن ميرزا اوبرا يفيض وانا يختنم يفيض سائر تمامش كلش يعني بدني سائر بدني يعني كل بدني ده تمام بدني ده بعد او وبحديث عائشة رضي الله عنها حديث متفق عليه يعني حديث بخاري مسلم اومده گست در طریقه غسل پابازی پیامبر الله عليه وسلم سلم همینه این طریقه مستحبی هست طریقه مستحبی همینه که آدم ثواب میگیره اقتداء به نبی صلی الله علیه و سلم ثواب میگیره و بهترین طریقه همینه که اول طهارت کنی وبعد از اون ساعت ترکنی و سرت به دستات خلل بتی یعنی يعني خلل یعنی يعني تخلیل یعنی يعني، آه، چلی که قطعی آه، تاوگای آه، ریشه های موتا آو دادن رساندن آو خب این تحقیقه مستحبی بود و اما کیفیت الاجزاء اما کیفیت اجزاء یعنی صحیح شدن مگد ای عم بدن و بالمای ابتداء معنیتی لحديث ميمونه آه، رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسل مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم مضى الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيت بمنديلي ولم يردها وجعل ينفض الماء بيديه خب این حدیث هم حدیث صحیح هست خب کیفیت اجزا چیه یعنی يعني همون چیزی که واجبه واجبات انجام مستحبی ده اما کیفیت اجزاء یعنی صحیح شدن کفایه کردن از جنابت پاک شدن بدن بدنه بالماء بله اینکه تمام بدنش ترک کنه به آب معنیتی با نیت کردن لحدیث میمونه حدیث میمونه رضی الله عنها روایت بکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلام آب جنابت را آب که برای جنابت گرفتگی بود که آبوزی کردن گذاشتن میگن در پیش موندن ستیل آبوزی را فافرغ علی یدیه بعد از آب ریختن در دستاشان پس شوشتن دستاشون دو بار یا سه بار بعد از آن مزمزه کردن مزمزه یعنی آب در دهان کردن و شقه آب در بینی کردن دهن بینی را شوشتن وجیبه و غسل و غسل وجهه و ذراعیه رو شقتی دستاش شوشتن یعنی دستاشون تو آرینجا را ثم افاض الماء على بعد از آب را به سر ریختن و ثم غسل جسد جسدشون را شوشتن و اتیتو بالمندیل مندیل آوردم منديل یعنی سرچاق سرچاق آوردم فلم بود نخواستن یعنی سرچاخه نگرفتن استفاده نبردن و جعل ينفض الماء بيديه پیامبر صلی الله بود ينفض یعنی قاق کردن میگن بود آب را قاق میکرد به دستاش یعنی از آبارای تری به دستش میشکید تا اینکه قاق شود خب این حدیث چی میگه این چه حدیث نه؟ این حدیث برای آوازی کفایتش میگن یعنی پاک شدنی طاقه اما بالا بودنگیش مستحبیه این چیکار میکرده ای؟ یعنی غسل واجبات غسل اجرا میکنه یکم دهن و بینی را شستن غسل برای قبر فرداش همیه یکی شستن دهن و بینی هست خب دویم چی دهن قطی بینی اول همه در رکن اولش این نیت کردنه غسل واجب واجبی کدامه یعنی کفایی یا کفایی میکنه برای آدم از جنابت پاک اول باید نیت دیگه دهن بینی تمیشی سیم تمام بدن تا باید چیکو کنین باید اوقاتی ترک انا یعنی قرار غسل واجبات غسل همیه نیت کردن ده اول به حد مهمه رکنه دهن قتی بینی ایرام در غسل واجبه تنش در مذهب حنفی واجب نیست که راجع حمینه که واجبه خوب بچه بعد دیگه تمام تمام بدن تا ترک کرده باید یگان جد قاق نمونه پشت مثلا گوشوت مثلا تخلیل گوش چلیکات قتی مثلا تر میکنی برای اگر افت یک عضو قاق مونه غسل صحیح نمیشه یه جا قاق غسل درست نمیشه باید ترک کنی همه جتا این طریقه غسلی برای صحیح شده یا که پاک شدن از جنابت ومثل حديث عائشه من قبل سامين حديث عائشه الله عنها ثم يخلل شعره بيده بعد ذلك تخليل مكرا تخليل يعني ساختن چلیکا در آه، مويسا حتى اذا ظن انه قد روى بشرته حتى يقين یقین مثلا آه، يقومون گمان کرد که آب در تگ پوستش رسیده تی سرش دا افاض عليه الماء ثلاث مرات أو را سه ثم غسل سایر بدنه بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و تمام بدنش رو میشستن این طریقه غسل اجزایی است یعنی سعی شدن میگه ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابه انا یه فرق کن میگه واجب نیست بر زن نقض هوی کردن میگن کشودن کشودن موی بافتگیش در غسل از جنابت خب اگه غسل از جنابت گفت معلومه شو که غسل حیض نفاس باشه واجبه هوی کنه خب اگر رفت زن کوکلا در کوکلا یعنی موی سری که دستش محکم کنه در این حالت شرط کوکلا شوی کنه نه واجب نیست چیکار میکنه کوکلا شوی میکنه تله کی تای سرش تر میکنه تمام باز حدیث میآید خب میگه واجب نیست برای زن در وقت آبازی کردن از جنابت جنوب شد مثلا هوی کردن موهش در وقتی آبازی کردن لیکن میگه و یلزم فی الغسل من الحیض لیکن این میگه واجب است پی کردن کوکلاهاش در وقت آبازی کردن از حیض یا نفاس لحدیث ام سلمه دلیلش است فرق گذاشتن حدیث ام سلمه اگر چه حکمت ندانی لیکن دلیلش دلیل حدیث ام سلمه رضی الله عنها است که قالت حضرت ام سلمه میگه قلت یا رسول الله این امراه اشد ظفر رأسی من زنی هستم که سخت یا که اشد همین ظفر کوکلا را میگن کوکلا ما سخت میبندم کوکلای سخت دارم اف انقضه لغسل الجنابه آیا این را هوی کنم موهای بستگی ما بافتگی ما در وقت آبازی کردن از جنابت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن لا دی گفتن شرط نیست هوی نکه گفتن جایزه هوی کنی جایزه لیکن واجب نیست تا میتونه هوی کنه پال موساش تر کنه مثلا یک اگر خواه که مثلا نکنه موساش هم تو میکنه تای سرش او میتا ای بالاش میریزه مثلا دو کوکلاش یه طرف کرده او میریزه و به همین کفایه میکنه خب پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن نه گفتن شرط نیست که هوی کنی انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثیات گفتن کفایه میکنه که آب بریزی با دستات در سرت سه بار ریختنی مثلا همو تا ای پرت او میگه کوشک خط میریزه تا تای سجده موی سج بلند کاگی کوکلاش بلند کاگی ثم تفیضین علیک الماء بعد از میریز آب را در سایر بدن در دیگر طرفای بدن فتطهرین به همین میشه پاک به همین میشه پاک خب این بود چیز طریق آبازی کردن ای زنکا چی فرق داشته کنن ای غسل جنابت از غسل حیض نفاس فرق حکمت چیز؟ حکمت چه الله سبحانه تعالی میدونه در حکمت همین کافی است مسلمان ده که سمعنا و اطاعنا بگد شنیدیم و اطاعت کرد اگر چه بعضی علما حکمت ذکر میکنن لیکن در دلیل نیست همین مهم همینه که شریعت آمد که هوی کن هوی میکنی اگر افتا گفت هوی نکه هوی نمیکنی سمعنا و اطاعنا همین خودش بزرگتری حکمت است حکمت پیروی اتباع و بزرگی این امت هم در همین سمعنا و اطعناش هسته شنیده و اطاعت کردیم نه که سمعنا و عصینا خب این بود بعض احکام غسل و بعض غسل های دیگر مستحبه هست ایشا درس آینده میگیریم همه کفایه هست